Պարոն Ավանեսյան, նախ կխնդրեի ձեր բաժնի մասին մի քանի խոսք ասեիք, լուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրն եք դուք այսօր։ Ինչով է զբաղվում։ Բաժինը այս բայդրությամբ գարան եւ աշխատանքները ընթանում եւ այս բայդրությամբ մեկնարկել են նաեւ Բերկավակի աշխատանքները։ Ընթացքում են լուսավորության համալիր զարգացման ծրագրի շրջանակներում բանջարեղեն մշակող օգտագործողների ներկայացված հայտերի ուսումնասիրություն տարածներում եւ չափագրում համապատասխան աջակցություն տրամադրելու նպատակով։ Պարոն Ավանեսյան, ասինքն չափագրում ի՞նչ է նշանակում չափագրել։ Բերքահավաքի տարածքներն եք չափագրում։ Չէ, բանջարեղենի տարածքները։ Շուկան ինչ բանջարեղեն կհանվի։ Տեղական արտադրության հիմնական ամեն ինչ կլինի, կախված եղանակային պայմաններից կունենանք քանակական առումով իհարկե։ Տարածքների առումով նորմալ այս պայմանությամբ դեր շարունակվում է սոցիալ աշխատանքների բանջարանոցներում կունենանք նորմալ բերք։ Պարոն Ավանեսյան, համեմատելով Հայաստանի հետ, կարծես թե կարկուտը խնայեց մեզ այս անգամ, այո։ Այո, այս բայդրությամբ ունասներ չունենք դեռ։ Կարելի է թվարկել բաժարանոցային կուլտուրաները։ Ունենք նորություններ։ Չէ, դե հայտերը ունենք, բայց այս բայդրությամբ ճշտումներ ընթանում, այսինքն տեղերում ստուգում է հանձնաժողովի կազմով։ Հատկապես որ շրջաններում կլինի առատ նախ վաճառողության կուլտուրաներին խոսեք, հետո անդրադառնանք մեր քաղաքին։ Տարածքային առումով, մշակության առումով հիմնական մասը զբաղեցում է Քաշաթաղի շրջանը, Ասկերյանի շրջանը եւ Մարտունի, Հադրուտ եւ Մարտակերտի շրջանը։ Տարածքային առումով։ Անձամբ դուք եղել եք այդ շրջաններում։ Այո, իհարկե։ Եվ մասնագետի խոսքը գոհ եք մեր ֆերմերներից, թեր դեռ շատ բան ունեն սովորելու։ Սովորելու միշտ կա, բայց արդեն կարելի ասած զբաղողները մասնագիտացել են իրենց գործում Շրջանում մնացածնել աջակցության ներխոսքով կարողանում ենք օգտակար կարողանում ենք օգտակար լինել։ Դե հիմա անցնենք βέρքահավաքին, Արցախում արդեն սկսված է βέρքահավաքը, խնդրեմ։ Արցախում մեկնարկած է βέρքահավաքի աշխատանքները, հիմնականում եսպայդրությամբ գարու βέρքահավաքն է, Հադրութի շրջանում եւ Քաշաթաղի շրջանում սորվադրությամբ հավաքված է ընդհանուր 550 հեկտար 27 կոմբայներ մասնակցել աշխատանքներին Բերքավակի, որից 16-ը ներգրաված են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Միջին ցուցանիշը կազմում է 20 ցենտներ հեկտարից, որից 430 հեկտարը հնձված է հդույթ շրջանում եւ 120 հեկտարը Քաշաթաղի շրջանում։ Պարոն Ավանեսյան, ինչու հատկապես այդ երկու շրջաններում վաղ է սկսվում։ Դա աշխարհագրական դիրքն է, թե ինչ։ Այ, Աշխարհագրական դիկնայով արտավայրեն գոտինա այնտեղ հասունացման փուլը ավելի վաղ է լինում։ Գարուհունցն է դեռ սկսած։ Հա, աշնանցան գալին։ Մնացած շրջաններում երբ կսկսվի։ Մնացած շրջաններում նախատեսվում է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում աշխատանքները սկսեն։ Այսօրվա դրությամբ գոհացուցիչ են արդյունքները։ Այո, նորմալ է դու գտնում ես բայց երևի ավելի բարձր կլինի մեկնարկն է ընթացքում ավելի բարձր ցուցանիշներ կա պահում բարձր ցուցանիշներ կա նշեցիք որ Հայաստանի Հանրապետությունից տեխնիկա եք բերել այո հանձելու համար հա ինչու մերը չի հերիքում Հերիքում ամեն տարի Հայաստանից։ Այդ ինձ հետաքրքիր է, երբ տեխնիկան բերում ենք, մերոնք են օգտագործում այդ տեխնիկան, թե մասնագետները գալիս են հետը, վարորդները, մասնագետները։ Վարորդները իրանք իրանք վարորդներով գալիս։ Փաստորեն գործողման են եկել էլի իրանք։ Անհատական կոմբայներ իրանք վարորդներով կեն։ Ինչ հետաքրքրից դիթապտղենու գեղեցիկ ծառերը, նկարը, բայց մենք չունենք փաստորեն, ճիշտ է։ Ես բան չէ, բայց նախատեսում ունենանք